Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Բակո Սահակյանը Մոսկվա քաղաքում հանդիպումներ է ունեցել ռուսաստանաբնակ մի խումբ հայ գործարարների եւ բարերարների հետ։ Պետնախարարը բնապահպանական հարցերի շուրջ աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել։ Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության տեսչության մարմինն Արցախի գործընկերներին կփոխանցի իր ծրագրերի վերաբերյալ ողջ տեղեկատվությունն ու փորձը։ Քարվաճառում սկսվել են մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնի շենքի շինարարական աշխատանքները։ Ադրբեջանական մամուլը չի դադարում շրջանառել Ալիևի հղացած բոլորը բոլորի դիմաց գերիների փոխանակման բանաձևը։ Արցախը ամայն հայության ձերբերումն ու հպարտությունն է։ Ստեփանակերտում կայացել է բանաստեղծ Դավիթ Միքայելյանի հերինակային երեկոն։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին առավել մանրամասն։ Նոյեմբերի 24-ից 26-ը նախագահ Բակո Սահակյանը Մոսկվա քաղաքում հանդիպումներ է ունեցել ռուսաստանաբնակ մի խումբ հայ գործարարների եւ բարերարների հետ։ Քննարկվել են Արցախում տարբեր ծրագրերի իրականացմանն առնչվող հարցեր։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախագահ Սահակյանը գոհնակությամբ նշել է, որ Ռուսաստանաբնակ մեր հայրենակիցներն ակտիվորեն մասնակցում են Արցախի զարգացման եւ շենացման գործին, հույս հայտնելով, որ համագործակցության բարձր դինամիկան կպահպանվի նաև ապագայում։ Պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների նախարարության պատասխանատուների մասնակցությամբ աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել։ Նա կարևորել է նախարարության դերը շրջակա միջավայրի պահպանության պետական քաղաքականության իրականացման գործում, նշելով, որ տնտեսության զարգացմանը զուգահեռ մեծանում է բնապահպանական ու սոցիալական ազդեցությունների եւ ռիսկերի գնահատման ու կառավարման անհրաժեշտությունը։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը մասնավորապես թվարկել է հիդրոէներգետիկայի, անտարտնտեսության, հանքագործական եւ վերամշակող արդյունաբերության ուղղությունները, ընդգծելով դրանցում գերատեսչության կողմից վերահսկողական եւ այլ գործառույթների իրականացման արդյունավետության շարունակական բարձրացման կարեւորությունը։ Ընթացիկ աշխատանքների վերաբերյալ զեկուցմամբ հանդես են եկել նախարար Ֆելիքս Գաբրելյանը եւ համապատասխան ստորաբաժանումների ղեկավարները։ Հանդիպմանը քննարկվել է նախարարության տարեկան գործնեության ծրագրերում ընդգրկված ջրային ռեսուրսների կառավարման, երկրաբանական նոր ուսումնասիրությունների եւ դրանց արդյունքների, կենթանական աշխարհի պահպանության եւ մի շարք այլ անելիքներ։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ բյուջետային հարցերին։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը նշել է, որ բացի տարեկան ծրագրերից անհրաժեշտ է ներդնել նաև միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ գործնեության ծրագրեր, որոնք ավելի տեսանելի ու կանխատեսելի կդարձնեն ոլորտի զարգացումը։ Ազգային ժողովում շարունակում են 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումները։ Այսօր հրավիրվել է ազգային ժողովի պետաիրավական, ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը, որտեղ քննության են առնվել հանրապետության շրջաներում նախատեսվող բյուջետային ծախսերը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Օրակարգի համաձայն առաջին հարցը վերաբերում էր Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի բյուջեի նախագծին, որի վերաբերյալ զեկույցով հանդես եկավ քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը։ Նրա հաղորդմամբ մայրաքաղաքի եկող տարվա բյուջեն նախատեսված է 1 միլիարդ 825 միլիոն դրամի չափով, ինչը 45 միլիոն դրամով ավել է, քան ընթացիկ տարում։ Ըստ քաղաքապետի, այս ավելացումը պայմանավորված է մի քանի հանգամանքներով։ Առաջինը Սանմակրոմ համայնքային կազմակերպությունում բյուջեն ավելացել է 18 միլիոն դրանով, ինչը պայմանավորված է ուրեմն ազատամարտիկների այգում պասարկման համար հատկացված նոր հատիկներով 1 ամբողջ բրիգադա, ինչպես նաև կապված բնապահպանության վճարների ընդգրկման մասին օրենքով նախատեսված վճարների ավելացմամբ, որ 3 միլիոնի չափով նույնպես ավելացել են բնապահպանական վճարը, նույնպես ներառվել է համայնքային համակարգ համայնքային կազմակերպության բյուջեում։ Սուրեն Գրիգորյանի տեղեկացմամբ ավելացել են ընթացիկ շինարարության ծավալները 20 միլիոն, իսկ կապիտալ շինարարության ծավալները 10 միլիոն դրամի չափով։ Ի թիվս այլ ծրագրերի գալիք տարվա մեծամասշտաբ նախագծերից քաղաքապետն առանձնացրեց մի քանիսը, այդ թվում պարտադիր վճարման սպասարկման աշխատանքները ավելացել են։ Դա կապված է ասֆալտապատ տարածքների ավելացման հետ, գծանշումների հետ, ճանապարհային նշանների տեղադրման հետ։ Ռեյլակների քանակը քաղաքում ավելանում է եւ իշակ այսպիսի հանգամանքների ծրներով մենք հիմնավորված ներկայացրել ենք մեր առաջարկությունները ֆինանսների նախարարություն, հաշվի առնելով այս ամենը ավելացել են նույնպես 20 միլիոն դրամի չափով ընթացիկ նորոգումները մայրաքաղաքում եւ 10 միլիոն կապիտալ վերանորոգումները։ Բյուջեի ներկայացումից հետո Սուրեն Գրիգորյանը պատասխանել է պատ պատգամավորների կողմից բարձրացված 1 տասնյակից ավելի հարցերի, որոնք վերաբերում էին փողոցների բարեկարգմանը, հին շենքերի արտաքին տեսքի փոփոխություններին, բազմաբնակարան շենքերի ճակատային մասերի, ընտանիքների վերանորոգումներին։ Նկատի առնելով, որ հնչած հարցերն ու պատասխանները հետաքրքրում են մայրաքաղաքի բնակիչներին, դրանց հանգամանալի կանդրադառնանք վաղվա մեր թողարկումներում։ Նիստում Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Վլադիմիր Բալասանյանի տեղեկատվությամբ շրջանի 2019 թվականի բյուջեն կազմում է 165 միլիոն, ինչը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 2.3%-ով։ Այս ավելացումը ըստ շրջվարչակազմի ղեկավարի պայմանավորված է քաղ ծառայողների աշխատավարձերի գործակիցների փոփոխության, ինչպես նաև նոր ծրագրերի թարմացման անհրաժեշտությամբ։ 2018 թվականի 9 ամսվա պլանով սոցիալապես անապահով քաղաքացիների ընդհանուր օգնություն են ցուցաբերել 74 հոգու լազմի ղեկավարի ֆոնդից է Ընթացիկ նորոգման բարեկարգման կոմունալ տնտեսության գծով շրջանների կարողությունների զարգացման ծախսեր ծրագրով 18 թվականի 9 ամսվա պլանով շրջանի քաղաքացիներին շինարարի տերենք տրամադրել 68 միլիոն 298 հազար Հադրութի շրջանի գալիք տարվա բյուջեն գրեթե անփոփոխ է եւ էականորեն չի տարբերվում նախորդ տարուց։ Այս մասին տեղեկացրեց շրջանի վարչակազմի ղեկավար Իվան Ավանեսյանը։ Ինչպես անցնող տարի գալիք տարում նույնպես կիրականացվեն նոր ծրագրեր, կշարունակվեն նաեւ այս տարվա թերատ մնացած ծրագրերը եկամտային մասը ավելացել է 3 միլիոն 800 հազար դրամով, որը պայմանավորված է գույքահարկի աճը շրջանում շենք շինությունների տրանսպորտային միջոցների քանակի ավելացման մասին։ Բյուջեի ծախսային մասով նախատեսված է եղել 260 միլիոն դրամ, որը աճել է 4 միլիոն 700 հազար դրամով համեմատած անցած տարվա բյուջեին, որից 300 հազարը աշխատական հաշվառման նոր ծրագրի ներդրման համար նախատեսված ծախսը մնացածը համայնքներում լուսավորման, կետերի տեղադրման կապված ծախսեր են։ Մարտակերտի շրջանի բյուջետային ծախսերը 2019-ին կկազմեն 189 միլիոն դրամ, այդ ցուցանիշը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 2 միլիոն 887 հազար դրամով։ Շրջվարչակազմի ղեկավար Էդգար Հարությունյանը նիստում ներկայացրել է շրջանում նախատեսվող բոլոր ծրագրերը։ Աշխատավարձային ֆոնդը կազմում է 127 միլիոն 37 հազար դրամ, ավելացել է 2 միլիոն 430 հազար դրամով նույն պայմանից ելնելով, էներգետիկ ծառայություն հաշվելով որ նոր հիմնարկ ձեռնարկություններ են տեղափոխել վարչակազմի շենք, մասնավորապես ցուցաբնախարության կողմից շենքշինությունների բարեկարգման շրջանակներում, ավելացել է 20 հազար դրամով, կապի ծառայության սակագների փոխվել են, որստի ծախսը նվազել է 7800 դրամով, Այսօրվա համատեղ նիստին 2019 թվականի պետական բյուջեով նախատեսվող ծրագրերի մասին տեղեկատվություն են ներկայացրել նաև Մարտունու, Քաշաթաղի եւ Շուշիի շրջանների վարչակազմերի ղեկավարները։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ճանապարհաշինության բնագավառում 2019 թվականին հանրապետությունում նախատեսվում է իրականացնել 1 միլիարդ 217 միլիոն 167 հազար դրամի շինարարական աշխատանքներ։ Այս մասին ասել է քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը։ Նրա խոսքով ավարտին կասվեն Ստեփանակերտ վանք ավտոճանապարհատվածի Ցեղձոր, Խաչեն եւ Այգեստան գյուղերի տեղամասերի 4 հատվածներում ասֆալտե ծածկի կապիտալ վերանորոգման, Վան գյուղի Խաչմերուկից մինչև Դրմբոն ճանապարհատվածի ասֆալտապատման եւ փոսային վերանորոգման, Իվանյան Հովսեփովան Խաչմերուկից մինչև Նորագյուղ համայնքի ճանապարհի ասֆալտապատման, Ստեփանակերտ հադրուտ ավտոճանապարհի փոսային վերանորոգման աշխատանքները։ Հանրապետական եւ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման ու շահագործման ընթացիկ վերանորոգման ձմեռային պահպանման համար նախատեսվում է 300 միլիոն դրամ, Ստեփանակերտ-Գորիս ավտոճանապարհի պահպանման համար 137 միլիոն 800 հազար դրամ։ Հայաստանի Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Գեորգի Ավիտիսյանն ընդունել է Արցախի սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ Արթուր Ներսյանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են անասնաբուժության, սննդամթերքի անվտանգության, պեստիցիդների օգտագործման, սննդային հավելումների վերահսկման, կենթանների համարակալման, սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում համատեղ ծրագրերի իրականացման եւ այլ հարցեր։ Արթուր Ներսյանը կարևորել է հայկական երկու հանրապետություններում սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում Արկա ծրագրերն ու միջոցառումները զուգահեռ իրականացնելու անհրաժեշտությունը։ Գեորգի Ավիտիսյանը պատասխանատվություն է հայտնել Արցախի գործընկերներին փոխանցել արդեն ներդրված համակարգերի ու ծրագրերի վերաբերյալ ողջ տեղեկատվությունն ու փորձը։ Մեր մասնագետները պատրաստ են ողորթել, աջակցել եւ անել հնարավորը, որ խնդիրները ճիշտ լուծումներ ստանան, հավաստիացրել է Գեորգի Ավետիսյանը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Քարվաճառում սկսվել են մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնի շենքի շինարարական աշխատանքները։ Հերախոսակապով հաղորդում է Շամյանի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը վերանորոգման աշխատանքները նախաձեռնվել են Լոս Անջելեսում գործող Արարատ հիմնադրամի կողմից։ Վերջինս շինարարության համար ավելի վաղ դրամահավաք էր կազմակերպել, որը շարունակվում է նաև այսօր։ Այժմ ընթացքի մեջ են շենքի տանիքի վերանորոգման աշխատանքները։ Նշենք, որ նախորդ տարի տանիքի վերանորոգման աշխատանքները ընթացել էին մի շարք լուրջ խնդիրներով ու թերություններով, որոնք անհրաժեշտ են եղել ուղղել։ Այժմ մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնի շենքի վերանորոգման աշխատանքներն ստանձնել է Միջնաբերդ պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունը, որի լիազոր ներկայացուցիչը շրջանի վարչակազմի ղեկավարն է։ Շինարարության նախորդ փուլն իրականացվել է մի շարք լուրջ խախտումներով։ Ես զրուցել եմ Արարատ հիմնադրամի խորհրդի նախագահ Տիկին Լաուրա Մելիքյանի հետ եւ առաջարկել վերանորոգման աշխատանքները վստահել Միջնաբերդ ՓՎ-ին, որպեսզի ինքս անձամբ պատասխանատու լինեմ կատարված աշխատանքի որակի համար։ Մեծ է զրուցում տեղեկ տեղեկացրեց Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կագիկ Մարտիրոսյանը։ Ըստ մեր զրուցակցի, այս աշխատանքից Միշնաբերտ ընկերությունը ֆինանսական նշանակալի օգուտ չի ակնկալում։ Այս շենքի վերանորոգումն ավարտելն արդեն պատվի հարց է։ Այս պահին աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Երևանից հրավիրված վարպետները նախոստացել են աշխատանքն ավարտել երկու շաբաթում, սակայն տանիքը բացելով հասկացել են, որ աշխատանքն ավելի երկար է տևելու։ Նախկինում արված սխալներն ուղղելն ավելի դժվար է, քան նորը կառուցելը, հավելյալ ծախսեր են ավելանում։ Տանիքը հիմնավոր է վերանորոգվում, նաև ջերմամեկուսացնող շերտ է անցկացվում, ընդգծեց Գագիկ Մարտիրոսյանն ու հավելեց, որ պետության հաշվին հարապետության քաղաքաշինության նախարարությունը պատվիրվել է կազմել շենքի ամբողջական վերանորոգման նախագիծ եւ կատարել նախահաշիվ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ադրբեջանական մամուլը չի դադարում շրջանառել Ալիևի հղացած բոլորը բոլորի դիմաց գերիների փոխանակման բանաձևը։ Այսօր ադրբեջանական քարոզչամեքենան հրապարակել է 2014 թվականից Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Արսեն Բաղդասարյանի կոչը ուղված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Ինչ է նշանակում գերիների փոխանակում բոլորը բոլորի դիմաց բանաձևով, որին հետևելու կոչ է անում գերության մեջ գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Արսեն Բաղդասարյանը։ Ցինիզմ պատասխանում է ընդդեմ իրավական կամայականությունների հասարակական գազམ་ակերպության գործադիր տնորեն Լարիսա Ալավերդյանը։ Ադրբեջանի առաջքաշած բանաձևով գերիների փոխանակում կատարելու առաջարկը ցինիկություն է։ Բաքուն ջանք չի խնայում հավասարության նշան դնելու հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող հայ երիտասարդի կամ պատահ պատահաբար միջպետական սահմանը հատած մարդկանց ու մարդասպանություն կատարած հանցագործների միջև։ Ցինիզմը այստեղ դա ոչ թե առանձին դրվագ է, այլ դա այն բնութագիրն է ընդհանրապես Ադրբեջանի քաղաքականության արդեն մշտական բնույթ կրող քաղաքականության, որը կարելի է մի ձևի բնութագրել այդ քաղաքականությունը։ Դա ցեղասպանական քաղաքականություն է, որովհետև ցեղասպանությունը դա միայն զուտ սպանությունները չեն, դա ստեղծել այնպիսի վիճակներ, որ մարդիկ չկարողանան ապրել բնականոն կյանքով, եւ դրա մեջ մտնում է ոչ միայն ֆիզիկական բռնությունը, այլև հոգեբանական ճնշումը։ Ու անշուշտ այստեղ մենք դա տեսնում ենք։ Այսօրվա կոչն էլ, որով իբր Արսեն Բաղդասարյանն է դիմում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, բարձ հոգեբանական ձեռնացություն է, որը նպատակ ունի ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ սևացնել հայի կերպարը։ Ստեղծել հայի այնպիսի պատկեր, զուտ հայի կապ չունի հիմա ինքը անցել է այդ սահմանը թե չի անցել որը գարշելի լինի ամբողջ ոչ միայն ներսում իրենց պետության ժողովուրդների համար այլ ընդհանրապես ես ուզում եմ անընդհատ ընդգծեմ որ ադրբեջանի քաղաքականությունը այդքան նեղ չի կարելի դիտարկել նա ոչ միայն եւ կարող է ոչ այդքան ուղղված է ներսի լսարանի լինի ադրբեջան լինի տարածաշրջանային ներս դա գլոբալ քաղաքական իրականություն է։ Գերիների փոխանակմանը վերաբերող բողոքները պետք է ուղղել ոչ թե Հայաստանի իշխանություններին, այլ միջազգային կառույցներին, ովքեր լիազորված են զբաղվելու այդ խնդրով։ Այդպիսիք կան։ Հակառակ դեպքում, ասում է Լարիսա Ալավերդյանը, մենք հիմքեր կունենանք մտածելու, որ այդ բողոքների դրսևորումները ուղղորդված են երբ որ մենք ունենք ահա այդ անելանելի վիճակ, մենք պետք է դիմենք արդ երկրի եւ միջազգային կազմակերպություններին, մասնավորապես ինչու միջազգային հանրության տարբեր կազմակերպությունների չեն դիմում այդ նույն բողոքողները, որովհետեւ Հայաստանից կախվածը ամեն ինչ արվում է։ Եթե մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը սպառել է իր բոլոր միջոցները, բողոքը պետք է ուղղված լինի միջազգային հանրության բոլոր այն հարթակներին, որտեղ որ պատասխան մասնավորապես ԵԱՀԿ-ն, մասնավորապես այդ ԵԱՀԿ-ի մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության ժմիկ կոչվածը։ Այստեղ պետք է բողոքը հղեն։ Դե չի ստացվում է, որ Հայաստանը մեղավոր է այն մասով, որով ընդհանրապես որևէ մի մեղք չունի։ Այն հանգամանքը, որ ադրբեջանական գերության մեջ բարբերաբար հայտնվում են հոգեկան առողջության հետ խնդիրներ ունեցող հայ քաղաքացիներ, նույնպես կասկածներ է առաջացնում։ Ավելին Լարիսա Ալավերդյանը համոզված է, որ դա պատահականություն արդյունքն չէ, այլ Ադրբեջանի կողմից իրականացվող հայերի ворսի արդյունք։ Նրանք առևանգում են այդ մարդկանց եւ հետո աշխարհին ներկայացնում որպես դիվերսանտներ ու հանցագործներ։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի հերոս ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետ գեներալ-մայոր Վիտալի Բալասենյանը արձագանքելով Հայաստանի Թալին քաղաքում արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավին մասնակցող Իմ քայլը դաշինքի անդամ Սասուն Միքայելյանի ելույթին, թե Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունն ավելի կարևոր էր, քան Արցախյան ազատամարտը, հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Նրանում ասված է. «Ցավով պետք է արձանագրեմ այն, ինչ տեղի է ունենում մայր հայրենիքում։ Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարը, որի հիմքը վերջապես դրվեց 1988 թվականին, թե Արցախում, թե Հայաստանում եւ թե Սփյուռքում ապրող մի ամբողջ ժողովրդի հաղթանակն է։ Արցախի հանրապետությունը համայն հայության ձեռքբերումն ու հպարտությունն է։ Առավել քան զարմանալի ու զայրույթ հարուցող է, որ այս օրերին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ այն շարքում ու նսեմացվում է ի նպաստ ինչ որ կուսակցական շահերի։ Արցախյան պատերազմի թողոբով անցած դրա դաժանություններն ու զրկանքները սեփական մաշկի վրա զգացած Սասուն Միքայելյանին ուզում եմ հիշեցնել, Համոզված եմ, որ Սասուն Ջոկատի տղաները եւս համակարծիք չեն նրա հետ, որ Հայաստանում վերջին ժամանակներս կատարված հեղափոխությունը չի կարող ավելի մեծ հաղթանակ համարվել, քան Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարն է կամ առավել եւս հայկական երկրորդ հանրապետության կերտումը։ Նմանատիպ հայտարարություններն առնվազն կասկածի տակ են դնում նման մարդկանց մասնակցությունը պետականաշինության գործին։ Ցավալի է, որ նման հայտարարություններն արվում են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գերագույն հրամանատարի ներկայությամբ։ Սթափվեք տղաներ, ասված է Վիտալի Բալասանյանի հայտարարության մեջ։ Նմանատիպ հայտարարությամբ հանդես են եկել Արցախի նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացիչ Արշավիր Ղարամյանը, Պաշտպանության բանակի հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության ծառայության պետ Սենոր Հասրատյանը, Արցախյան ազատամարտի վետերաններ։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության ու Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի համատեղ նախաձեռնությամբ Մայրաքաղաքի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում կազմակերպվել է գրողների միության անդամ լրագրող Երքան Դավիթ Միքայելյանի Սիրուց եւ ցավից ծնված երկեր ժողովածուի շնորհանդեսը։ Ժողովածուում տեղ են գտել Դավիթ Միքայելյանի տեքստերով գրված տարբեր կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, ինչպես նաեւ նրա հերնակած երգերը։ Երկարանը տպագրվել է մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության հովանավորությամբ։ Դավիթ Միքայելյանի հերինակային երեկոյի ընթացքում Շուշիի, Ստեփանակերտի մշակութային կենտրոնների, Արցախի տատիկների ակումբի եւ Պաշտպանության բանակի ասպետ համույթի անդամները հանդես են եկել երկերով եւ ասմունքով։ Իդեպ որոշ ստեղծագործությունների երաժշտության հեղինակը հենց ինքը Դավիթ Միքայելյանն է։ Ներառական կրթության կայացմանն ու զարգացմանը նպատակաուղղված ծրագրերի շրջանակում այսօր Ստեփանակերտի Valex Garden հյուրանոցային համալիրի դահլիճում մեկնարկել են դասընթացներ մայրաքաղաքի դպրոցների տնօրենների ու փոխտնօրենների համար։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Երևանյան հույսի կամուրջ եւ դանիական առաքելություն դեպի արևելք հասարակական կազմակերպությունների համատեղ ապրել միասին, սովորել միասին խորագրով ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված դասընթացներին մասնակցում են Ստեփանակերտի 12 դպրոցների տնօրեններ, ուսումնական գծով փոխտնօրեններ եւ մեկական ներառական կրթության բնագավառում փորձառու ուսուցիչ։ Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսանա Թադևոսյանի խոսքով դասընթացի արդյունքում ակնկալում են մասնավորապես մայրաքաղաքի յուրաքանչյուր դպրոցում ունենալ վերապատրաստող ուսուցիչներ, որոնք իրենց ստացած գիտելիքները կփոխանցեն մյուսներին։ Դա այն ծրագիրն ա եղել մեր Հայաստանում, որ 5 դրեց համընդհանուր ներառականության քաղաքականությունը շարունակվում մինչ օրս Հայաստանում եւ փորձել ենք այս ծրագրի շրջանակում հնարավորություններ ստեղծել նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում այս քաղաքականության ճիշտ ներդրման համար եւ այսօր վերապատրաստումը իրականում վերապատրաստողների վերապատրաստում է, որը կազմակերպում ենք Ստեփանակերտի 12 դպրոցների տնօրեն, փոխտնօրեն եւ փորձառու ուսուցիչ իրենց համար։ Վերապատրաստումը տևելու է 4 լիարժեք օր եւ արդյունքում ես հավատում եմ, որ կունենանք յուրաքանչյուր դպրոցում առնվազն երկու վերապատրաստող ուսուցիչներ, որոնք այնուհետև կշարունակեն այս վերապատրաստման դասընթացները դպրոցի իսկ բոլոր ուսուցիչների համար, կունենանք տեղական այն ռեսուրսը, որոնց ուժին ապավինելով քաղաքականություն այնուհետև կտարածվի նաև Ստեփանակերտից դուրս։ Դասընթացի նախնական փուլում ուսուցանվում է ներառական կրթության առնչվող օրենքի մեկնաբանությունն ու հրամայականները, ինչպես նաև Առաջին բաժինը հիմնականում ավելի կոնցեպտուալ ընկալումների եւ օրենքի ամբողջ ինտերպրետացիային եւ մեկնաբանության այսպես ասած վերաբերվելու է, որպեսզի շատ ավելի լավ հասկանան օրենքի այն հրամայականները, որ այսօր պետք է իրականություն դառնան Լեռնային Ղարաբաղում, արդեն օրվա երկրորդ կեսից կսկսվեն վերապատրաստողների վերապատրաստման հիմնական մոդուլների դասավանդումը, որոնք նպատակ ունեն նախ այդ հմտությունները տալու լսարանին փոխանցելու ամբողջ գաղափարախոսությունները սառական կրթության, կրթություն բոլորի համար ցանկացմակերպման ձև այդ տեսանկյունից եւ մնացած բոլոր օրերի մոդուլները վերաբերվելու են կրթության կազմակերպման, որակի, անհատական կարողությունների հնկալման, յուրաքանչյուրի համար կրթությունը հասանելի եւ մաչելի որակյալ դարձնելու։ Ներառական կրթության մանկավարժների վերապատրաստման քարորիա դասընթացի կազմակերպիչներն ակնկալում են, որ մասնակիցներն իրենց ստացած գիտելիքները կտարածեն նաև հանրապետության շրջանների կրթօջախներում։ Այժմ լսեցեք հայտարարություն։ Արցախի հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ սույն թվականի նոյեմբերի 30-ին ժամը 17:00-ին Շուշիի կերպարվեստի պետական թանգարանում տեղի կունենա Հայաստանի հանրապետության ժողովրդական նկարիչ Անատոլի Պապյանի ծննդյան 95-ամյակին նվիրված ցուցանդեսի բացման արարողություն։ Մուտքն ազատ է։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1 աստիճան ցրտից 4 աստիճան տաքություն, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։